Beboi en Ganao audas gis ses lingvoin. En Europo oni discutas ofte pri plur lingvezzo cae pri ties avantagioi cae malavantagioi. En Ganao, beboi audas gis ses diversain lingvoin, ciel tion montras prilumigo de lingvistoi. Estas la unua tius pezza, quiu crome metas demando signon alla cutimae antaujugioi pri plurlingvezzo. Dum plei multae infanoi in Germanio crescas cun unu lingvo, la plurlingvezzo en aliae landoi estas la normo. Ciom da infanoi plen crescas cun du au plurai lingvoe, pritio ne existas tutmondai statisticoi. Nun tamen esplorado en la campo liveras quelcain respondoi. En acro, acra, la chef urbo de Ganao, beboi audas du gis ses lingvoin, ciel tion el trovis linguistoi el Europo. Ni estas la tutunuae, qui experimenta esploras la akiron de lingvoi en Afriko, en la agio de beboi, diras linguisto en tutte la esplorado pritio estas malmulte multe diversa. Tiel disponeblas el ne occidentai landoi, kiel exemple Hindio, kiel logias 1,4 miliardoi da homoi, nur anekdotai raportoi, pri forte disvolviginta plur La scienza literaturo limigias, lau prilumigo en la jaro du al mal pli ol du procentoi de ciui en la mondo parolatae lingvoi. Tio estas parte problemo de capacitoi, char necessas minimumo da mono, exemple por la equipado per computiloi ca laut paroliloi, diras linguistino. Tio en multae landoi ne estas disponebla alla esplorado pri aciro de lingvoi, se en tutte tia esplorado tie ocasas. Esploristoi el riciai occidentai landoi aliflanche hesitas practici sur campan esploradon, exemple en partoi de Asio, de Africo, au de Sudamerico, char ili tie ne povas crei regeblain esplor condicioin. La ideo estas, oni besonas ciam laboratorian chambron, cun blancae muroi, malheligita, cae nur unu stimulon, porce la bebo ne estu for directita al io alia. Por la nun aperinta studajo, linguistoi prilumigis la audadon de lingvo dum fruai vivum monatoi de cent dudec unu infanoi en acro adaptita alla loca e e cae la culturo. Cetio ili constatis, iu plida personoe, bebo havis cun ciui gi rilatis, des plida lingvoe gi audis normal case. Char multae infanoe plen crescas, en plur lingvae dom cun plurae generatioe cae cun plurae familioe, apud lage gepatroi, ancau plei ofte aliae parenzoi, cae crome naibaroi ludas gravan rolon en la vivo de la iunae infanoi. La gana anoi estas tre mult etnai, cae mult culturai, cae ancau geedzigas unu cun ano de alia etno, clarigas la linguisto. Cetio, neniu devas forlassi sian identetson, sed ciu daure parola sian propran lingvon. Ancao cun la infanoi. Tiel ocasas, che la infanoi, en tiui comunumoi, de estas circauatai de abunda spectro de lingvo audado. Aput la locae lingvoe kiel Akan, Ga, cae Ewe, kiwin la rilatae personoi parolas recte cun la infanoi? La infanoi audas ancau la anglan tra la televido. En tutte estis nombritai du gis ses lingvoi ce un uopa infano. Ni constatas che la infanoi ancau lernas ciuin tiuin lingvoin, diras la linguisto. Clariginda restas eble Ciel bona estas la parol capablo en la diversae lingvoi. Sed vide alla multae avantagioi, in plur lingvezzo portas cun si, oni demandas sin en linguistico iam pli longe, cial oni restu ce unilingvismo ciel idealo.